Նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Անտոնելություններ Արցախի նախագահի նստավայրում։ Մայր բուհում մեկնարկել է Արցախյան շարժման 31-ին նվիրված ուսանողական ֆորում։ Հուշ ցերեկույթ նվիրված ապրիլյան պատերազմում նահատակված Ռոման Պողոսյանի հիշատակին։ Արցախի ֆինանսների նախարարը Հայաստանի Հանրապետության գործընկերների հետ քննարկել է Արցախում հաշվապահական հաշվառման եւ աուդիտի զարգացմանը վերաբերող հարցեր։ Հայաստանի վարչապետի տեխնացուն Սերժ Սարգսյանն է։ Ադրբեջանի ընդդիմությունը չի ճանաչում նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է Դասավանդիր Հայաստան ծրագրի պատասխանատուներին նախագծի հիմնադիր եւ ղեկավար Լարիսա Հովանեսյանի գլխավորությամբ։ Բակո Սահակյանը կարևորել է Դասավանդիր Հայաստան ծրագրի իրականացումը այն որակելով պահանջված ու հետաքրքիր։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճապազորույցում Լարիսա Հովանեսյանն ասաց, որ քննարկվել են Արցախում կրթության ոլորտին առնչվող մի շարք հարցեր զգացինք նույն ենք մտածում եւ մեր տեսլականները շատ համահունջ են եւ կարծում եմ որ լավ գործ ենք անելու Արցախում սեպտեմբերից սկսեցինք պիլոտային ծրագիր Դասավանդիր Հայաստան ծրագրի շրջանակներում, որտեղ մենք երկու տարով ուղարկում ենք ուսուցիչներ դպրոցներում եւ սեպտեմբերից մենք արդեն կզարգացնենք մեր ծրագիրը եւ մոտավորապես 16 հոգի կուղարկենք Արցախ մեր ծրագրի շրջանակներում, որ ելի աշխատեն գյուղական դպրոցներում Հայաստանում այս բան պահին ունենք 71 հոգի, որոնք աշխատում են տարբեր մարզերում, իսկ Արցախում մենք սկսեցինք նոր շենից, բազաշենից եւ կշարունակենք արդեն ընդլայնել կրթության նախարարությունը շատ է մեզ աջակցում եւ սեպտեմբերին արդեն մենք ավելի շատ տեղերում կլինենք։ Հանդիպմանը մասնակցում էին կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է նաև Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի տեղակալի պաշտոնակատար Դավիթ Անանյանին։ Վերջինիս խոսքով հանդիպմանը քննարկվել են ֆինանսական ոլորտում հայկական երկու պետությունների փոխգործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Հանուր նախագահային ֆինանսների նախարարի հետ միասին զեկուցեցինք, թե երկօրյա այս այցելության շրջանակներում ինչ հարցերի շրջանակ են քննարկել եւ ինչպիսի մասնագիտական եւ տարապես ապագային միտված ծրագրերի վերաբերյալ ինչպիսի որոշումներ ենք կայացրել, համենայն դեպս ուղենիշներն ենք իրար հետ մատնանշել։ Մասնավորապես նշեցինք հաշվական հաշվառումների աուդիտի բնակավարում այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում օրկային բարեփոխումները ներկայացրեցինք պարոն նախագահային, ասացինք, որ արդեն ֆինանսների նախարարիետ ունենք նախնական պայմանավորվածություններ, թե Արցախի Հանրապետության մասնագիտական հանրությունը ինչպիսի մասնակցություն կամ ինչպես պետք է ներգրաված լինի այդ ապագայում ստեղծվող մասնագիտական կառույցին, հաշվապանների աուդիտորների ներկայացրեցինք, թե հարկային բարեփոխումների հարկային օրենսգրքի կապված Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող ինչպիսի խնդիրներ կան կամ ինչպիսի նպատակներ կան կամ ինչ բարեփոխումների անհրաժեշտություն կա եւ թե ինչպիսի պայմանավորվածություններ ենք ձեռք բերել թե Արցախի Հանրապետությունում հարկային օրենսդրության մեջ ինչպիսի բարեփոխումներ կամ հարկային օրենսգրքից բխող։ Քննարկեցինք այն հարցերի շրջանակը եւ զեկուցեցինք պարոն նախագահային այն մոտավոր ձեռքբերումներն ու պայմանավորվածությունները, որ ունենք Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի հետ եւ ֆինանսների նախարարության պաշտոնակիցների հետ եւ խոստացանք, որ այս այցելությունները արդեն մասնագիտական առումով լինելու է շատ ավելի սերտ եւ հորիզոնական եւ բարբերաբար Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի տեղակալի պաշտոնակատար Դավիթ Անանյանին ընդունել են նաև Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանն ու ֆինանսների նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Այսօր Արցախի պետական համալսարանում մեկնարկել է Արցախյան շարժման 30-ամյակին նվիրված ուսանողական ֆորում։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Ֆորումի ներկային կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը Ղարաբաղյան շարժման ակտիվ մասնակիցներ հյուրեր Հայաստանից, Ռուսաստանից եւ Սփյուռքից։ Նախքան միջոցառման պաշտոնական բացումը մասնակիցները ծաղիկներ խոնարեցին Արցախյան ազատագրական պայքարում զոհված ուսանող ազատամարտիկների հուշակոթողին, որից հետո մեկնարկեցին ֆորումի աշխատանքները։ Բացման խոսքով դիմելով ներկաներին համալսարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը մասնավորապես ասաց. Ուրախ եմ ողջունելու ձեզ Արցախում, Արցախի պետական համալսարանում կազմակերպվող այս գեղեցիկ միջոցառմանը։ Տարին հոբելանական է եւ մենք ականատեսն ու մասնակիցն ենք Ղարաբաղյան շարժման 30-ամյակին նվիրված բազմաթիվ եւ բազմաբնույթ միջոցառումների։ Այս միջոցառումը թերևս ամենամասսայականն է, քանզի մենք փորձել ենք միավորել մեր հասարակության լավագույն հատվածի լավագույն մասը, սերուցքը, եւ նրանց փոխանցել մեր սերն ու ապրումները, մեր հավատն ու վստահությունը, անցյալի դասերն ու մակարոնների գնով ձեր բերածը։ Հոբելյանական միջոցառումների ծրագրի շրջանակում անցկացվող ֆորումն առանձնանում է նրանով, որ մեկ հարկի տակ հավաքել է Մայր Հայաստանի, Արցախի ու Սփյուռքի մի խումբ երիտասարդների եւ ահա 30 տարի անց տեղի ունեցած պատմական իրադարձությունները վերարժևորելու, արկա խնդիրները վերհանելու եւ անելիքները հստակեցնելու մղումն է այսօր Արցախում մեկտեղել արդեն նոր սերնդի ուսանողներին։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանն իր խոսքում առաջ քաշեց հենց այս հանգամանքը։ Սիրելի ուսանողներ, դուք եք մեր հայրենիքի ներկան եւ դուք եք կերտելու վաղվա օրը։ Դուք եք կայացնելու մեր երկրի, մեր ժողովրդի, մեր ազգի համար ճակատագրական որոշումներ։ Ձեզ է վիճակված այս բարդ ու դժվարին ժամանակներում ճիշտ կողմնորոշվել եւ ոչ միայն չկորցնել, այլև բազմապատկել ձեռքբերումներն ու հաղթանակները։ Որպես համասարանի դասախոս Ղարաբաղյան շարժման ակտիվ մասնակից ներկայումս ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ պրոֆեսոր Արզիպ Մխիթարյանի ելույթը падգամներ էր պարունակում ողված ներկա սերունդներին։ 30 տարի առաջ այս ամբյոնից ես ելույթ եմ ունեցել ու դատապարտել Սունգայիթյան լուծրագործությունը։ Եվ այսօր ես ուրախ եմ, որ 30 տարի անց Այս ամբյոնից պետք է ողջունեմ գիտաժողով, որին մասնակցում է ողջ հայ երիտասարդությունը, թե Հայաստանից, թե Ռուսաստանից, թե Թուրքից։ Եվ քիչ առաջ եւ դուք տակներ խոնարեցիք 70-ից ավելի մեր նահատակների հիշատակին պետք է շեշտեմ, որ դա վշտի մահարձան չէ, որ այնտեղ կանգնած է, դա փառքի կոթող է։ Եվ մենք ամեն օր մեր խոնարհումն ենք վերում ոչ միայն մեր զոհյալներին, այլ նաև այն ապրողներին, որոնք կերտել են այս ապագան։ Ֆորումն իր աշխատանքը կշարունակի 7 մասնախմբերում, որոնցից 6-ը ուսանողական գիտաժողովի շրջանակներում։ Ընդհանուր առմամբ կներկայացվի 124 ելույթ։ Ֆորումն իր աշխատանքները կավարտի ապրիլի 13-ին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հուշ ցերեկույթ նվիրված ապրիլյան պատերազմում նահատակված Ռոման Պողոսյանի հիշատակին հերրախոսակապով հաղորդում է հադրութի շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Ապրիլի մեր բանակը ապացուցեց, որ պատրաստ է կատարելու հնարին թվացող առաջադրանքները։ Հայ-իսպան եւ զինվորը կրվեցին անարգչնամու դեմ միջև արյան վերջին կաթիլը։ Չգիտեմ ճակատագիրն է ընտրում մարդուն, թե մարդն է ստեղծում իր ճակատագիրը, բայց կա հայտնի արտահայտություն ճակատագրի ընտրյալ։ Ճակատագրի ընտրյալներ էին ապրիլյան գործողությունների ժամանակ նահատակված բոլոր հայ որդիները, որոնցից 9 հաջորդի շրջանից։ Այս օրերին նշվում է մեր բոլոր հերոս տղաների մահվան եւ ծննդյան տարեդարձները։ Հայաստանի Հանրապետության մարտական խաչկանշանի եւ Արցախ Հանրապետության արևելյան համար մեդալի արժանացած Ռաման Պողոսյանը այսօր կդառնար 37 տարեկան։ Ռաման Պողոսյանի հայրական օջախ Չուրաթաղ գյուղ էին ներկայացել Նրա մարտական ընկերները, որոնք ծաղկներ խոնարեցին Ռոմայի գերեզմանին կանգնեցված հուշակարին, նորից ու նորից հիշեցին նրա անցած մարտական օղին եւ Ռոմայի ծնողների միղթարանքի խոսքեր ասացին նշելով, որ նրանք մենակ չեն եւ Ռոմայի հիշատակը միշտ վար կպահվի նրանց սրտերում։ Հյուրաթաղի հիմնական դպրոցում հուշ ցերեկույթ է կազմակերպել։ Ռոման Պողոսյանի հիշատակին մեկ տարի անց դպրոցի ռազմագիտության կաբինետը անվանվել էր նրա անվան։ Հուշ ցերեկույթը բացեց դպրոցի զինղեկ Արմեն Շանազարյանը, որը մեկ անգամ եւս ներկայացրեց Ռոման Պողոսյանի անցած մարտական ուղին։ Հուշ ցերեկույթի մասնակիցներին սադրեցին Սվետլանա Պաստարևայի Նվիրյալները վավերագրական ֆիլմը, որը նվիրված էր Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի Էլզորամասի հրետանու հրամանատար փոխգնդապետ Ռաման Պողոսյանին։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Արցախի գյուղատնտեսության նախարար Ժիրար Միրզոյանը այցելել է Շահումյանի շրջան, որտեղ ունեցել է աշխատանքային մի շարք հանդիպումներ։ Շրջանային վարչակազմի ղեկավարության հետ կայացած հանդիպման ընթացքում նախարարը անդրադարձել է գյուղատնտեսության զարգացման ռազմավարությանը, այդ ուղղությամբ կատարվելիք աշխատանքներին հատուկ անդրադարձ կատարելով գյուղատնտեսական կենթանիների պահման կանոններին, ինչի անհրաժեշտությունը զգացվում է հատկապես Մարտակերտ Վարդինիս ավտոմայրուղուն հարակից համայնքներում։ Քննարկվել են մի շարք օրախնդիր հարցեր եւս, կապված գյուղատնտեսական տեխնիկայով շրջանի հակեցվածության, ռոռոկման, կերակուտակման, մեղվաբուծության եւ վարկավորման հետ։ Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամի նախաձեռնությամբ հրաշնային գծում տեղակայված մի շարք դիրքերում տեղադրվել են արևային վահանակներ եւ մարտկոցներ տեխնիկական սարքավորումները սնուցելու նպատակով։ Այս մասին ասել է հիմնադրամի գործադիր տնօրենի օկնական Մեդինա Հովանեսյանը, ավելացնելով, որ վահանակների առաջին խմբականակը տեղադրվել է մարտ ամսին, եւս մեկ փուլով նախատեսվում է համակարգեր տեղադրել ընթացիկ տարում։ Նրա խոսքով ծրագրի նպատակն է աջակցել Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակին, այն շարունակական բնույթ է գրելու։ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շահվերդյանի եւ Հայաստանի հանրային ռադիոյի տնօրեն Մարկ Գրիգորյանի միջև ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն Արցախին վերաբերող արխիվային զայնագրությունները նախարարությանը փոխանցելու մասին։ Նախարարությունը կարևորում է ձայնագրությունների պահոց ունենալը։ Դրանք ժամանակին պատկանել են հանրությանը եւ այսօր էլ պետք է վերադարձվեն նրան որպես նախկինում ստեղծված հանրային մշակույթի բաղկացուցիչ։ Նախատեսվում է ուսումնասիրել նաև Արցախի հանրային ռադիոյում պահպանված ձայնագրությունները, ինչպես նաև հասարակությանը հորդորել արխիվային ձայնագրություններ ունենալու դեպքում դրանք տրամադրել նախարարությանը, ասել է գերատեսչության մամուլո քարտուղար Նարե Նիկողոսյանը։ Ստեփանակերտում կայացել է Սայեդ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի Դաշնամուրի բաժնի 4-րդ կուրսի ուսանողի Գայանե Արզումանյանի առաջին մենահամերգը հնչել են հայկական, արևմտաեվրոպական, ռուսական կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Գայանե Արզումանյանը հայտնել է, որ համերգին հանդես է եկել իր ուսման 4 տարիների ընթացքում սովորած լավագույն ստեղծագործություններով։ Համերգի ավարտին Սայետնովայի անվան երաժշտական քոլեջի տնորեն Կարինե Դադամյանը ողջունել է Գայանեի առաջին մենահամերգը եւ հույս այտնել, որ դաշնակահարուհին իր աշխատասիրությամբ, պատասխանատվությամբ եւ գիտելիքներով մեծ բեմերում է հանդես գալու բարձր պահելով Արցախի պատիվը։ Գյումրիում գործող Միասնություն հանուն հայության ռազմահայրենասիրական բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը նվերներ է հանձնել Ստեփանակերտի խնամքի եւ պաշտպանության համար 1 գիշերօթիկ հաստատության սաներին։ Հաստատության սաները հանդես են եկել ասմունքով, երաժշտական եւ պարային համարներով։ Հայաստանի վարչապետի տեխնացուն Սերժ Սարգսյանն է Այդ մասին Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Գերագույն մարմնի 3 կայացած նիստից հետո լրագրողներին ասել է Կուսակցության մամուլոք քարտուղար ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Հայաստանի համանadrության համաձայն իշխող քաղաքական ուժը պետք է ներկայացնի խորհրդարանական համակարգում վարչապետի անունը։ Այսօր վերջապես Գերագույն մարմինը սկսեց քննարկումները ապագա վարչապետի հետ կապված։ Կարող եմ ասել, որ քննարկումները տեղի ունեցան միասնության, համերաշխության մտնոլորտում։ Առանց բացառության Գերագույն մարմնի բոլոր գործիչները ընդունեցին այն առաջարկը, որը արվել էր նախորդեին։ Եվ մենք, որպես Գերագույն մարմին, շաբաթ օրը ՀՀԿ խորհրդի նիստին կներկայացնենք մեր վարչապետի տեխնացուին, ասել է նա։ Վարչապետի տեխնացուի անունը պաշտոնապես կկայացվի ՀՀԿ խորհրդի նիստում։ Այլ հարցեր, մասնավորապես առաջին փոխվարչապետի, փոխվարչապետների տեխնացությունները չեն քննարկել որովհետև ՀՀԿ-ում ավելի պատասխանատու, ավելի պատրաստված, ավելի փորձառու, իմաստուն, մարտահրավերներին ավելի ճիշտ դիմակայող պետությունն ու գործադիր մարմինը առաջնորդելու այլ գործիչ չկա, քան Սերժ Սարգսյանն է։ Լավագույն տեխնացուն պարոն Սարգսյանն է, ասել է Շարմազանովը։ Ադրբեջանի անդիմությունը չի ճանաչում նախորդին կայացած երկրի նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Դեմոկրատական ուժերի ազգային խորհրդի հայտարարության մեջ նշված է, որ ապրիլի 11-ին կայացած նախագահական արտահերտ ընտրությունների անցկացումը հակասում է Ադրբեջանի միջազգային պարտավորություններին եւ երկրի սահմանադրությանը։ Դրանք չեն արտահայտում Ադրբեջանի ժողովրդի կամքը, ոչ լեգիտիմ են եւ ազգային խորհուրդը չի ճանաչում ընտրությունների արդյունքները։ Ազգային խորհրդի տվյալներով ընտրությունները անցկացվել են ազգային ընտրական օրենսդրության, միջազգային ստանդարտների կոպիտ խախտումների, հիմնարար իրավունքների եւ ազատությունների սահմանափակման մտնոլորտում։ Ազգային խորհուրդը վերջում պահանջել է ժողովրդի ընտրական իրավունքի վերականգնում եւ հայտարարել, որ երկրում կշարունակի ազատ արդար ընտրությունների համար պայքարը։ Հիշեցնենք, որ դեմոկրատական ուժերի ազգային խորհուրդը նախագահական ընտրությունները բոյկոտում էր։ Թարգման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 7-ից 10, ցերեկը 19-ից 24 աստիճան տաքություն։